Ostalo nam još da pročitam nekoliko fetvi vezani za onu skupinu koja se znači ogloši ili odupre da izvrši bilo koji šerijatski propus. Kakav je znači grupa, skupina koja ostavi nešto od šarijatskih propisa i od, odupre se da ih izvršava. Kakav je njen propis, kako se prema njoj postavlja i kakav je njen status u, šarijet, u šarijetu. A sve ovo je u onaj e, potpada pod poglavlje, šire poglavlje koje smo znači već duže vremena čitamo, a odnosi se na e, na to da je propisivanje pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i kakav je propis onih koji promijene Allahove propise ili sude po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio. Pa smo došli do e, posljednjeg znači e, studije gdje se kaže da ona skupina koja se suprostavi nekom Allahovom propisu bilo kojem vađibu. Znači, da se protiv nje pokreće borba, i to borba, znači ne kao borba protiv neke, nekog drugog statusa, nego vodi se protiv nje borba kao borba protiv murteda, koji se odmetnu od islama, makar oni prihvatali islam. Makar oni govorili da su muslimani, jel tako? Vodi se protiv nje borba, kao protiv Murtida bez obzira na izgovaranje šahadeta i bez obzira što se oni drže ostali propisa ako bi bili skupina ako bi bili zajednice suprostave se da izvrše jedan od vađiva islama jedan od propisa koji su došli u šarijetu neće tu a drže se svi ostali propisa time bi bili Murtidi pokrenuo bi se protiv njih rat po tome znamo, znači da puku pridržavanje Islama uz nepridržavanje njegovih propisa, znači ne obara obavezu borbe protiv takvih, što znači ovdje govorimo o obavezi borbe i imama, ako ne ima imama da povede borbu protiv njih, onda govorimo o njihovom e, statusu, znači nema sumnje da su oni murtedi, time izašli izvjeri. Iako jedan čovjek pojedinac. O tome smo govorili. Ako bi ostavio neki od ovih propisa, je tako? Ostavio neki od ovih e, propisa, znači njegov, stat, njegov status ne bi bio kao kad je u pitanju grupa i zajednica. Kaže Šeha Abdullah, sin Muhammeda ibn Abdullah, rahmatullahi alaihi, ežma'in, prenosi znači iz e, ovdje znači e, prenosi od šejhu Islama ibn Taymije. Pa kaže rekao je šejhu Taqiyuddin rahmetullahi ta'ala alejhi Taqiyuddin ovdje se odnosi na šejhu Islama ibn Taymije. Kada je upitan o borbi protiv Tatara, kako je šejhu Islam odozvolio borbu protiv Tatara, Iako se oni drže, oni izgovaraju oba dva šehadeta, misli se na šehadet La ilaha illallah i onaj Muhammed Rasulullah. I iako su Tatari za sebe tvrdili da su muslimani, Tatari su se znači izjašnjavali kao muslimani, kako je šehol islam dozvolio borbu protiv Tatara. Pa je odgovorio. Kaže, svaka skupina koja se odupre da se pridržava propisa Islama, vanjski, vidljivi, jasni propisa Islama koji su došli tevator od ovih ljudi ili od nekih drugih, misli se od Tatara ili nekih drugih, obaveza je vađib je da se bori protiv njih dok se ne budu pridržavali svi propisa Islama ovdje pridržavali, znači dok ne budu prihvatili sve propise islama, da nema nijednog da ga odbacuju ili negiraju. Ako i pored toga budu izgovarali, znači, šehadet, i pored toga se budu držali neki drugi propis. Šta kaže šehol islama? Ibn Temije, znači, Ako se oni drže neki ostali propis, ali jedan propis ili neke propise koji su vanjski vađebi, znači vanjski vidljivi, da kad se odstave, odma se vidi da je ostavljeno, je tako? Bez obzira što se drže ostali propisa i drže se izgovaraju šehadet, obaveza je da se protiv njih bori dok se ne prihvate svih, svi propisa. Kao što je Ebu Bekr, radi Allahu an, i ashabi Ridvanullahi alaihi, borili se protiv onih koji su uskratili zekat. I nisu tijeli je zekat. Na tome se složila sva fukaha, znači fukaha, učenjaci u fiku, posljednji. Uz prethodno, znači, uz prethodnu raspravu Omara, odnosno suprostavljanje Omara Ebu Vekru, radi Allah'u pa su se poslije tog suprostavljanja, znači i rasprave, složili. Fattefaka sahabatu ala l-qital. Pa se poslije tog raspravljanja složili svi ashabi u borbi za prava islama. Kao što stoji u hadithu, je tako? Illa bi haqqiha. Osim sa njenim pravom, pravom isla, islama, pa onda kaže da se bore za prava islama radići po Kur'anu i sunnetu. Isto tako, prenešeno je od poslanika sallaha alihi wasallam deset znači rivajeta haditha o Haridžijama. Deset rivajeta haditha o Haridžijama i naređenju da se protiv Haridžija bori, da se vodi borba protiv Haridžija, je tako? I da je velika nagrada u onome ko se bude protiv njih borio i koji bude ubijao. Je tako? I Resul sallallahu alaihi sallam nas obavještava da su oni najgora stvorenja, je tako, Haridžije. A pored toga kaže Resul sallallahu alaihi sallam tahkiruna salatakum ma salatihim wa sijamakum ma sijamihim. A vi ćete omalovažavati svoj namaz sa njihovim namazom i svoj post sa njihovim posto. Zašto ovaj slučaj ovdje Haridžija spominje kad se govori o Tatarima? Zašto se hoće da kaže šehol islami temije? Što se čudite? Da je obavezna borba protiv Tatara koji odbijaju, odbacuju neke propise islama, a prihvataju neke. Što se čudite kad je Rasul sallallahu alaihi sallam naredio da se bori protiv Haridžija koji prihvataju sve propise, islama i vi ćete omalovažavati svoj namaz nasprem njihovog i post nasprem njihovog. Istoga znamo, znači, da je puko prihvatanje islama uz nepridržavanje njegovih propisa nije, znači, stvar koja sprečava borbu i koja dokida obavezu borbe. Puko prihvatanje islama. Da čovjek samo kaže, eto, ja sam musliman, prihvata se on islama ili na neki način. U slučaju da je dava postoji, znači da imam je poveo džihad protiv nevjernika, da neko izađe i kaže da prihvata islam formalno, a poslije toga da se ne pridržava ili neka skupina zajednica da kažu da, da prihvataju islam da bi odagnali od sebe šta? Borbu. Jel tako? Da bi odagnali od sebe borbu, kažu dobro, prihvatamo islam i samo formalno tako kažu, a da se poslije toga ne pridržavaju propisa islama, kaže obaveza muslimanima da ne zastaju. Ne bi to što su oni formalno prihvatili islam uz nepridržavanje propisa ne bi znači pala obaveza borbe protiv njih. Nego je borba vađib sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. I wa hatta la تَكُونَ fitne. I dok ne nestane fitne. Ovdje šeik ul Islam spominje i dok ne nestane fitne podsjećajući na ajet. Ha? Na ajet koji govori o tome. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله borte se protiv njih dok ne nestane fitne i dok ne bude sva vjera Allahu. Šta znači ovo? Dok ne nestane širka. Dok ne nestane širka i dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. A širk je wal fitnetu ašeddu min al qatl. Širk je gori od od ubijstva. Od ubijstva. Pa kaže dok ne bude, dok ne nestane fitne, znači širka. Pa kad bude vjera Allahu subhanahu wa ta'ala, kad bude vjera Allahu subhanahu wa ta'ala, onda prestaje obaveza borbe, a dokle god bude išta od vjere nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, obaveza je da se, da se bori. Mi naravno govorimo ovdje obaveza je borbe protiv takvih u situaciji u kojoj je govorio šehol Islam ibn Tejmije, gdje se muslimani mogli okupiti pod zastav u borbi protiv onih koji neće da prihvate islam. Alikum srbi. Danas mi se borimo sa sobom, je tako, da ove stvari dokažemo prvo sebi, da ih prihvatimo, pa onda onda da shvatimo znači propis ti skupina, pa onda tek možemo govoriti o ostalima. Kaže dalje, koja god skupina se suprostavi od nekih namaza, pazite ovdje, od nekih namaza, koja god se skupina suprostavi u obavljanju nekih namaza, obaveznih namaza, misli se kojih, pjetnevnih namaza, džume namaza, bajram namaza, tako? Namaza koji su vađeni. Koja god se skupina sprostavi ili sustegne, neće da obavlja neki od namaza, ili neš, neće da posti kao skupina, kao zajednica, ili da obavlja hađ, ili da obavlja hađ, i znate da je hađ rukni slama, i nije, kao što neki kod nas svaćaju, da je hađ tako neki ibadet za pozne godine života. Je tako? Nije, hač je isto koji namaz. Kad dođe njegovo vrijeme, moraš ga obaviti. Čim ti se ispune uslovi da, da si dužan da obaviš hač, moraš hač obaviti. Je tako? Isto kao kad se ispune uslovi da ti je podne namaz vađib, moraš klanjati podne namaz. Je tako? Koji su uslovi? Da dođe namazko vrije, vrijeme i da si ti zreo i punoljetan musliman, moraš klanjati. Jel tako? Ne možeš reći, e neće ja sad klanjati povodne, ja ću večeras klanjati povodne. Tako isto, hađ. Kad ti dođe obaveza hađa, ne možeš ti reći, e neće ja sad, ja ću kad budem imao 60. Ne, moraš kad, kad ti postane vađib, odma moraš obaviti hađ. A kad ti je vađib? Kad god budeš imao imetka i kad ti put, put bude bio si siguran. Odma moraš istu moment, momenta obaviti hađ. Naravno, ne možeš obaviti hađ u Rabiul Evvalu, nego mora biti, šta, Zulhidze. Znači, čim budeš imao i metka i možeš otići, vađib ti je istog trenutka da odeš da obaviš hađ. Ne možeš odgađati, nemaš pravo. Jer je to, kako Allah subhanahu wa ta'ala, man istata'a ilayhi sabila, kogod bude mogao, kogod bude mogao. A čim imaš metka da platiš put i putovanje i siguran ti bezbjedan put, znači da možeš i nemaš pravo da odgađaš. Ako odgodiš, haram ti je, grije. Čak Omar radijallahu an kaže ko može da obavi hađ, a nije došao da obavi hađ u njegovo vrijeme, kako je on govorio, neka slobodno umre kao židov ili kršćan. Krupna stvar. Tako, kogod, koja god skupina, odbije da izvrši neke namaze. Ovo to čudno. Čudno da jedan tajmi o tome govori. Pa kaže ili post, ili hađ, ili neće da se pridržava zabrane krvi, znači čast i ovaj, života zabrane, ili imetka, ili alkohola, ili zinaluka, ili kocki i tako dalje, ili neće, kaže, da se ovaj drži, neće da se pridržava propisa borbe, obaveznosti borbe protiv kafira, džihada, znači, neće da se pridržava džihada protiv kafira, kao zajednica neće da se drži. Ovo dobro prokontajte, da ja ne bi mogu, morao sad svako u pojedinačno objašnjavati. Čudna stvar, da im te ime, rahmatullahi ali, ovo spominjem, ili se neće da pridržava obavezivanja, znači ehlu zime, znači židova i kršćana, da ih obaveže džizijom, neće. Ili drugi vađiba islama neće da se pridržava, za koje su poznati, znači, u šarijetu, stavilne stvari u šarijetu, nikome to nije nepoznato, nema niko udra da to negira, ili da to ostavi. Ili radi čijeg ostavljanja bi jedan bio kafir, je tako jedan, koji bi zanegirao neki od tih propisa, pojedinac, kad bi zanegirao taj propis, bio bi kafir. Je tako? Sve ove propise koje sam spomenuo, kad bi neko zanegirao, šta? Kod svih, kod svih je kafir. Kod najvećih murđija je kafir. Onaj ko zanegira da je obave za namaz, ha? Je tako? Kod svih je kafir kod svih je kafir. Onaj ko zanegira hađ da je obavezan, kafir je kod svih post ili nešto od ovih stvari, znači hoće da kaže, ako se zajednica dogovori da ostavi nešto od propisa za čije negiranje bi jedan bio kafir. Šta hoće da kaže? Zajednica ne mora negirati taj propis, nego zajednica odbije taj propis. Koji propis za koje negiranje bi jedan bio kafir. Je tako? Ta skupina vodi se borba protiv nje, makar taj propis potvrđivala i rekli, dobro, to jest u šarijetu, tako, ali to oni neće. Zašto da napominjem ovo, vidite, počinje se namazan. Je li ovo nešto strano, pogotovo danas, za naše vrijeme? Je li ovo strano za naše vrijeme? Ovo je na svakom koraku. Rijetko ima gdje koja žamija u kojoj se klanja pet dnevnih namaza. Ljudi se dogovorili da sve, svedu pet dnevnih na, na četiri, na tri, na dva, ili na dva puta sedmično, je tako? Ili na džumbu sedmično. Šta mi kažemo ovim ljudima? Ovim selima, to je sad jedna sela, zajednica muslimana, je tako? dogovorili se da klanjaju samo džumu namaz. Ili da ne klanjaju saba. Hođa kaže, skinte mi 120 maraka od plati, da ne klanjamo saba. I on kažu, dobro. Dogovori se. Ili kažu, klanjat ćemo samo akšam jaciju. Ili kažu, klanjat ćemo akšam jaciju, uči ponedeljka i petka. Ili kažu, klanjat ćemo samo džumu. Šta je s ovim ljudima? Šta je s ovim selom? Čitavim. Ha? Svi irtetu. Svi su, znači, ovim postupkom ridet učinili. Ridet, otpadništvo od islama. Prema tome, ona sela koja se dogovorila da klanjaju samo džumu, malo se razlikuje od kršćana, ali tako? Samo kršćan izabrao nedelju, on petak. To je totalna zabluda. I takav odnos prema propisima islama. Dalje, post, hađ i tako dalje, znači ove stvari, ili kaže, dogovore se da, da neće da se pridržavaju propisa džihada, obaveze džihada protiv kafira. Čitave države se dogovorile, svata, čitav politički sistemi se dogovorili da je to, ne samo da neće to, nego da je to šta se mora zaustaviti u korijenu. Čitave države proganjaju, ima li gdje ko ima kakvu knjigu o džihadu. Pa ako je neko imao, teško njemu. Šta vi mislite? Ovo samo neke, znači letimično, a svaki ovaj propis kad bi analizirali, vidjeli ste da danas velike skupine ljudi ima koji se dogovorili da ostave ovaj propis. Čudna stvar kažem čudna stvar kako Allah subhanahu wa ta'ala da učenjacima da, vi, da upozore na stvar da upozore na stvar možda u vrijeme kad je bilo daleko zamisli da će muslimani se dogovara da ostave propise islama možda ne znam ali danas to naša naša stvarnost da se ljudi dogova, dogovore složno ostavljaju propise utemeljene propise vjere. Utemeljene propise vjere. I to je sad rašireno i ni sad ljudi koji su se dogovorili širom ovde naših teritorija da klanjaju samo džumu ili da tako i tako dogovorili se, tako? Dogovorili se da ovo i da ono nisu oni krivi, krivi smo mi ako kažemo da je to ridet, jel tako? Nisu oni krivi, nisu oni murtedi, nego smo mi krivi što što ukazujemo na njihovo stanje i vraćamo njihovo stanje na, na Kur'an i Sunnet. I mi smo ti krivci i izgrednici. I sad, nisu oni napravili smutnju kad su pogazili Allahov šarijat, nego mi pravimo smutnju kad ukazujemo da treba da se spostavi Allahov šarijat, da je ovo ostavljanje propisa, da je ovo izlazak izvjeri. Allahum ustajam. I jako je teško šutiti nas ovoga, a još teže govoriti. Ako šutiš, šeitan si koji šuti, znaš istinu, prikrivaš i ako progovoriš, optužite da praviš fitnu i da Allah subhanahu wa ta'ala bude na pomoć. Kaže, dalje, ne znam da ima razilaženja oko ovoga kod učenjaka ne znam da uopšte ima razilaženje oko među učenjaci. Nego se učenjaci razi, razišli ako neka skupina ustraje na ostavljanju nekih suneta. E onda se učenjaci razišli. Hoćemo li pobiti ili ćemo, taj ćemo. Ako se slože da ostave neke sunete, kao što je, na primjer, dva rekata sabaha ili kaže ovdje edan i kamet za one koji smatraju da je edan i kamet su sunnet. A mi smatramo, šta mi smatramo? Da je edan i kamet da su va, vađi. Znači, to je ispravan medved. Ali eto, ako neko, kao što onaj, neki smatraju da je to od sunneta, oni ako bi ostavili te, to bi kod njih, znači bio sunnet. Oni smatraju to sunnetom, ostavi to, onda se učinjaci razilaže. Treba li ih napadat i znači boriti se protiv njih dok ne uspostave vjeru u potpuno potpunosti. E tu ima razilaženje. A što se tiče, kaže, vađiba, vađiba, znači ono oko čega se složeni da, da je vađib, ili harama, koje smo spomenuli ovo gore, ili njima slični, znači, nema razilaženja da se protiv njih vodi borba sve dok ih ne uspostavlja ne uspostavi. Nema razilaž. I onda navodi sljedeću petvu gdje spominje slučaj za vrijeme Abu Bekra radijallahu han kad su znači muslimani htjeli da ne daju više zekat nakon smrti Allahog poslanika Salaniz. Znači nije prenašeno da su oni svi složili i negirali obavezu zekata. Je tako? nego jednostavno osim Mekije, Medine i Taifa, ostatak umeta i ostali muslimani, je tako, možemo slobodno reći, većina, odjednom neće da daju zekijat. Neki su usto čak povjerovali da je Moseilema El Kedab, da i on poslanik, neki su usto, je tako, još drugi belaja imali, međutim, o, većina njih nisu htjeli da daju zekijat. Pa kaže ovdje u Fetvi, da li su znači onaj ashabi kad je Ebu Bekr radijallahu anhu spremio vojske da se bore protiv onih koji neće da daju zekat, da li su oni pitali, da li vi potvrđujete da je zekat obaveza ili samo onako nećete da date? Pa odgovara, kaže, to uopšte nije zapamćeno. Nikad nikoga nisu pitali, jel ti negiraš ili samo onako nećeš da daš što ti je žao iz škrtosti, nego su, kaže, protiv svih se borili na isti način. Na koji način? Da su murte ubijali, zarobljavali njihove žene, djecu, dijelili njihovi metak i tako dalje. Smatrali muterima. Ček, od onih koji se pokaj, pokajali, Ebu Bekr nije htio prihvatiti priznat da su se ostavili belajara u kojim su bili i riteta, dok ne posvjedoče da su njihovi ubijeni džehenemovi. Svi oni koji se borili protiv Ebu Bekra radi zekijata, nije ih htio ostaviti dok ne posvjedoče da su oni ubijeni na dalaletu i da su džehennemu. Tako da ovu fetvu nećemo čitati, nego ona samo potvrđuje ono što e, potvrđuje ono što što smo spomenuli naprijed i zbog čega još, zato što smo ovu fetvu čitali kad smo govorili o, o zekijatu, pa smo rekli šta, ako skupina se odupre i neće da da zekat, borbi, borba će biti protiv njih i oni su time riddet učinili. Ako pojedinac sustegne se i neće da da zekat iz škrtosti, je on murted? Nije. On nije murted. On je gre, grešnik, zato što Resul Salari Selem kaže, ko neće da da zekata, mi ćemo mu ga uzeti i pola njegove ideje deva. Znači nije rekao Resul Salari Selem šta? da će da je murtad. Jer ne bi bio taki propis za njega, uzeli bi mu sve imetak i glavom osim. Znači nije. Ili u drugi hadith gdje kaže ko dođe na sudnji dan ne bude imao stok, ne bude davo zekat ili i bude imao zlato i srebro, sjećate se one hadithe, pa kaže na kraju da će biti kažnjavan za to na danu, znači koji će biti 50.000 godina, šta je to? Znači sudnji dan, a onda nakon preside kaže njegov put ili, ili u džennet ili u, džehe, u džehennem. Pa kako ili u džennet ili u džehennem? Ovo je dokaz da on nije morted, da on nije morted. Svatak, u čemu je razlika? Pojedinac nema tu borbe, nema suprostavljanja. Pojedinac ako ne izvrši ovaj propis nije time, znači promijenio vjeru. Pa tako, nije promijenio propis, nego sam on izostavlja te propise ovaj, izostavio taj propis. Međutim, zajednica se organizovano neće da zekijat, organizovano neće da klanja saba, organizovano neće da klanja pjednevni namaza, organizovano, evo ovo je sad, promijeni se čita propis, hoće da ga ukinu. Svata. Sad je ovo opasnija situacija, opasnija situacija. Nažalost, u ovoj opasnoj situaciji je mnogo, mnogo ljudi danas oko nas. Ovo i ovakve stvari ne učimo radi toga da bi se mi naslađivali sad na svojim sjelima. Jel tako? I da se onaj eh, uz naslađivanje i smijavanje i tako dalje, kao da nam je drago što se taj kufr širi oko nas, nego učimo da shvatimo u kakvoj situaciji, u kakvom opasnom stanju se ljudi nalaze. A onda poslije toga da pohitamo, da ih ovim propisima isto tako nam naučimo, ne bi li Allah subhanahu ta'ala dao da se pokaju i da se vrati. I to je ovo vezano za za poglavlje u kojim smo govorili da sud, suđenje, propisivanje šarijata pripada kome? Allah subhanahu wa ta'ala, nikome drugom. Pa smo sve, i na kraju je i ovo pitanje, šta ko? neki od propisa hoće da odbaci. Šta je sa njim? Evo, vidjeli smo iz ovih, iz ovih fetvi. Dobro. Danas, odnosno večeras u Zalahovu pomoć, otvaramo jedno novo poglavlje koje je na neki način usko vezano opet za e, osnove imana, a radi se o suštini el-vela'a vel-vera'a. O suštini ljubavi i mržnje, o suštini prijateljovanja i neprijateljovanja. I ovo jako važno. Zašto je jako važno? Zato što u brojnim šerijatskim tekstovima, hadithima, Rasul sallallahu alaihi wa sallam ukazuje na to da je ljubav i mržnja osnovna i najjača halka islam. Resul sallallahu alejhi ve kaže da je to evsaku ora el islam. Najčvršća halka islam. Zato je ovo jako, jako važno. Najvažnija stvar, možda i najvažnije pitanje danas ummeta. Prijateljovanje i neprijateljovanje. Ljubav i mržnja. Pomaganje s kim, kako i protiv koga i kako. Zašto još ovo važno? Zato što je Resul sallallahu alejhi ve rekao da je to najčvršća halka i ukazao na to da nema imana onaj ko šta ne voli ima Allaha i ne mrzi u ima Allaha i zato to je jako važno. Međutim, iz druge strane, zašto je još važno? Zato što danas ima onih koji su se sakrili ispod mantija i džubeta muftijski i muftijski Ahmedija, je tako? Posakrivali se iza toga i šta, pozivaju u suživot. Pozivaju suživot. I šta još kažu? Ima nekih ekstremnih, nerazumnih, glupih i zatucanih, koji ne mogu da svate principe slobode i ravnopravnosti i demokratije. Je tako? To se javno govori po televiziji, po štampi. I to je zvančna dava i to je umjereni islam koji će čak i buš pomoći. I kojem su otvorena vrata i kod blera. I gdje god se pojaviš, tako takvom islamu ehlen vesehlen, svi ga jedva dočekaj. Međutim, ako spomeneš el vela vel bera, onda teško tebi. Zato sam ja knjige, debele knjige o el vela vel bera u Sarajevo našao na smeću. Vjerovatno, nekom je to sad zasmetalo ukoć. Zato je ovo jako, jako važno pa ćemo pročitati. Prvo, kaže, dokaz iz Kur'ana i sunneta i sire Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam i istorije muslimana da je vađib odreći se od širka i mušrika. Da se moraš odreći od širka i mušrika. Pa kaže, kaže šeha Abdurrahman ibn Hasan u objašnjavanju čega? Onoga što anulira tevhidu onoga što poništava teuhid. Navakidu teuhid. Isto ko navakidu l'vodu. Šta kvari abdest? Šta kvari teuhid pa poslije toga teuhid ništa ne vrijedi. Isto kao što šta kvari abdest pa poslije toga isto kao da nikad abdesta nisi nimo. E, šta je to kaže treća stvar? Prijateljevanje sa mušnicima i naginjanje prema njima. Naginjanje. Samo malo, rukun ili naginjanje prema njima, pomaganje njih i podržavanje rukom ili jezikom ili imetkom. Kao što kaže uzvišeni ferate kunenna zahira lil mošrikin, nipošto ne budi pomagač lil kafir. Stakfar. Ferate kunenna zahira lil kafir ne nipošto ne budi pomagač kafir Kaže zatim, Rabbi, bima an'amta alayya felan akuna zahira lil muđrimin zbog tvoje blagodati prema meni ili iz tvoje blagodati prema meni neću nikad biti pomagač muđrimima. Muđrimi šta mogu biti kafiri a mogu biti fasici, izgradnici znači zločincima. Innama janhakum Allahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum Ante antavallauhum. Allah vam je zabranio samo one koji su se borili protiv vas u vjeri i izgonili vas iz vaših kuća i pomagali da budete istirani. Znači, oni koji se borili protiv vas u vjeri, izgonili vas iz vaših kuća, a ovi treći nisu ni jedno, ni drugo, nego pomagali vaše protjerivanje, ente valauhum, šta vam zabranje na, u pogledu njih, da ih uzimate za prijatelje. Da ih uzimate za prijatelje. I ovo je veliki ajet, veliki alamet, veliki dokaz Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako to? Zar je razumno, zar može neko uzeti onoga ko se borio protiv njega uvjer, njegove vjerine? najveće blagodati njegovi. Najveća blagodat je vjera. E neko se pobio protiv njega u njegovoj vjeri, zbog vjeri. I izgonio ga iz njegove kući, Allah zabranije da ga uzme za prijatelja. Pa zar treba da dođe zabrana da ga uzme za prijatelja? Zar samo po sebi stvari, njegovo stanje ti ne govori da, da ti on neprijatelj? Ali, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i zna šta se sa njim može desiti. Pa čak i ovo što bi trebalo da bude šta? Samo po sebi da svak shvati da mu je to neprijatelj. I da ne treba grliti i ljubiti onoga ko je zategu savlju na njega. Ali Allah subhanahu wa ta'ala zna šta, šta dokle ljudi mogu da da izgube svijest, da izgube uput ako nema Allahove upute, on je on je neupućen, on je na zabludi, on je na gluposti i na budalaštinju. I od tih gluposti i budalaštinja koga Allah ostavi bez upute je da će uzeti svog najvećeg neprijatelja grliti i uzimati ga za prijatelj. Pa Allah subhanahu wa ta'ala znajući da će se to desiti i da se to može čovjeku desiti kad ga on ostavi bez upute to zabra, zabranje. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ Ako i pored toga, pored zabrane uzme za prijatelje فَوْرَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ To su to su zalimi i ovdje zulm može da bude šta? Od kufra pa ispod toga. Rekli smo, učili smo, znači. Zulm, fisk, je li tako? Zulm, fisk, šta još? E, može biti, znači ove, ovi, ova terminologija može biti na nivou kufra i može biti da nije, da nije kufr. Kaže, ovo je obraćanje od Allaha subhanahu wa ta'ala vjernicima. U ovom ummetu. Pa pogledaj ti koji čuješ gdje si naspram ovog obraćanja. I kakav je tvoj propis naspram ovih u ovim ajetima kakav je tvoj propis u ovim ajetima. Kada je Kureš pomagao Benu Bekr, prot, znači pomagao Benu Bekr protiv Huzaa, tajno, znači samo tajno. A oni su bili u, znači, savjezu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa Kurešom bio skopio, šta? Mirovni ugovor. Šta je se desilo? Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to saznao, samo zbog toga što su tajno pomogli drugi, nisu oni direktno, pomogli drugi u borbi protiv onoga koji bio u savezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. automatski je šta? raskinu ugovor sa njim. Smatrao taj potez šta? Da je poništen ugovor između njih. I rasrdio se Resul sallallahu alaihi wa sallam, žestoko se rasrdio. I odma se pripremio u rat protiv Kurešije. I nimalo je nije ostavio. Pa je, šta je se desilo u toj, u toj situaciji? Hati bin Ibn Belta, Ibn Abi Belta, šta je uradio? Poslao pismo Kureši da ih oba, obavijesti. Radi svoje poro, porodci. Pa je zbog tog slučaja Allah subhanahu wa ta'ala objavio čitav suru čitavu suru koja počinje Ja iha alladina amanu La tattahidu adubi wa aduwakum evlija O vjernici ne uzimajte mog neprijatelja i vašeg neprijatelja za zaštitnik Ne uzimajte mog i vašeg neprijatelja za zaštitnik Tulkuna ilaihim bil mavadda Pokazujete njima ljubav wa kad keferu bima ja'akum min al haq a oni su kufru učinili u istinu koja vam je došla. Juhriđuna rasulevo wa jakom i izgone istjerali su poslanika, isti, izgone i vas i poslanika zbog toga što vjerujete u Allaha, vaše gospodara. Ako ste in kuntum hrštum džihadem fi se bili, uobeti va emardati, ako ste bili izašli radi džihada na Allahovom putu, na mom putu i radi traženja moje, mog zadovoljstva. Tu širruna ilaihim bil vaddeti, vi krijete tajno ljubav prema njima wa ana a'lamu bima akhfaytum a ja najbolje znam šta vi krijete wa ma a'lantum i ono što poka što pokazujete wa man yaf'aluhu minkum ako to od vas učini fe kad balle se as-sabil zaluta wa se put i dalje ajeti govore o Ibrahimu i kako je on uzor kad je se odrekao on i svi poslanici svog naroda, sve dok ne povjeruju Allaha i tako da. Znači, čitava sura je objavljena zbog. Šta gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se neprijatelji, odnosno nevjernici, uzimaju za prijatelje. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se povedemo za Ibrahimom alaihissalam i ostalim vjerovjesnicima kako da se za njima povedemo tako što su se oni odrekli svog naroda kao što kaže id qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum kad su rekli svom narodu mi se vas odričemo wa mimma ta'buduna min dunillahi i onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kafarna bikum kufr smo učinili u vas wa bada baina na wa bainakum al'adawa i ostaje između nas i vas neprijateljstvo velbakba i mržne. Ebeden, zauvijek, hatta tu'minu billahi vahid. Sve dok ne povjerite u Allaha jedinu. Pa je spomenuo, kaže, pet stvari bez kojih neće biti uspostavljen tevhid znanjem i djelom. Spomenuo u ovom ajetu šta? pet stvari bez, kojih ne, bez kojih nema tauhida znanjem i i djelom. I po ovih pet stvari Allah subhanahu s.w.t. je rastavio ljude je tako? Onda kad ih iskušao njihovim neprijateljima. Pa su neprijatelji Allaha subhanahu wa ta'ala i ove vjere neprijatelj vjernika u stvari iskušenje iskušenje za vjernike. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar misli ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušan. Pa niko neće pričati ovo što mi pričamo, a da neće biti iskušan. Niko neće biti ostavljen. Na, da kaže nakon i da ovakve priče priča što mi sad pričamo, a da neće biti iskušan. Da kaže da voli Allah subhanahu wa ta'ala, i da voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je on borac za njegov sunnet i za oživljavanje vjere i uspostavljanje ove vjere da neće biti iskušan. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na tim iskušenjima. Znači, ovih pet stvari, prvo odricanje od nevjernika, odricanje od nevjernika i odricanje od onoga što oni obožavaju i izražavanje šta? pokazivanje kufra i nevjerstva u ono na čemu su oni. Da ti činiš kufr u njihov kufr i širk. Zatim, pokazivanje šta neprijateljstva i mražnje. Bez ovih pet stvari nema teuhida. Nema, nema vjerovanja. Dalje, dakle, ko izađe sa takvim vjerovanjem, bit će iskušan šta? neprijateljima. Biće iskušan neprijateljima. I svih ovih pet stvari koje su osnova bez kojih nema teohida, stvari odnose se na odnos sa neprijateljima ove vjere i neprijateljima teohida. Allah subhanahu wa ta'ala isto tako upozorava svoje robove da uzimaju svoje neprijatelje za prijatelje. Ja vjeladina amru la tattahidu la tattakhidu alladhina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Isto tako je nenormalna stvar, je tako? Ali opet se dešava. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala to zabranju. O vjernici, ne uzimajte one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu. Ne uzimajte one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu od min alladhina utul kitaba min qablikum al kufara awliya od onih kojima je knjiga data prije vas, znači židova i kršćana, i kafira i nevjernika, ne uzimajte od njih prija, prijatelja. Vataku Allaha in kuntum mu'minin i bojte se Allaha ako ste vjernici. Vataku Allaha in kuntum mu'minin i bojte se Allaha ako ste vjernici. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala govori da je to osobina munafika. Šta je osobina munafika? Šta je osobina maka? Da uzimaju šta? Ove koje je Allah zabranio da se uzmu za prijatelje, oni baš njih uzimaju za prijatelje. Pa Allah subhanahu ta'ala govori da su to pravi munafici. Je li tako? Pa kako mi znamo da su munafici, znamo po tekstu ovog ajeta koji je nedvosmislen. Beširi munafikina bi anna lahum adaban alima. Obraduj ti munafike da njima pripada bolna patnja obraduju. I mi im šaljemo odavde radosnu vijest da ih čeka bolna patnja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato alladine yattakhidun al-kafirina awliya'a min dun al-mu'minin. Oni koji uzimaju kafire za prijatelje bez vjernika. Zašto to rade? E yabtagun indahum al-izza. Zar se kod njih ponos i snazi nadaju? Zaštiti snazi, ponosu. A? Šta je udar lovima u glavu osim? Fale se. Nikad kaže veće priznanje i priznatiju priznati, priznatiji nismo bili na zapad. Eto, to je to. Čemu se oni nadaju? I kaže, mi smo sretni i zahvalni da je Bush spomenuo Bosnu u svom obraćanju naciju. Šta je ovo? Gdje, gdje su oči uprte? Gdje se čeka ponos? Kod koga se očekuje izzet? E jeb tekuna indahum la izzet. Zar se kod njih ponosu i snazi nadaju? A? Zar kod njih? Fa inna la izzet lillahi džemija. Zaista je sva snaga kod Allaha subhanahu. Džemija, sve. Ne pripada ništa ovima u koji vi gledate i radujete se samo da vas je malo spomenu. Evo, uzubit. Koji je to poniženje? poniženje? A mi, pored tog poniženja, kažemo, šaljemo vam odavde radosnu vijest. Da vas kod Allaha čeka bolna patnja. Kod Allaha vas čeka bolna patnja. I ovi ajeti Znači, znači, ne treba nikakva analogija, ne treba ništa ti da se zamišljaš, da nešto ti studiraš, pa da praviš, je li to ta situacija? Tako mi Allah, čije znači, god je srce zdravo, nek samo pročite ova dva ajeta, nek dađe prevod. Ima da se iznenadi, ima da se zaklima, da se zatrese ovako, neće ostati na nogama, ima da padne, ima koljena da mu se osijeku kako Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete koji doslovno govore o, o, o našim stanjima i o stanjima ljudi oko nas. Beširi il munafiqina bi anna lahum azaben alima. Obraduj ti munafike da ih čeka bolna patnja alladine etahiduna il kafirina ulija min dunil mu'minin. Uzimaju kafire za prijatelje bez vjernika e jebteguna indahumul izze zar se kod njih snazi i ponosu nadaju fe innel izzete lillahi džemija zaista je sva snaga i ponos kod Allaha subhanahu wa ta'ala tara kathiran minuhum jetevallavna alladine kefar vidiš mnogi od njih kako za prijatelje uzimaju kafira čudna stvar kako pa kafira da uzmu za prijatelje lebi se ma kaddamat lahum anfusuhum grozno li je ono što sami sebi pripremaju an sahita Allahu alaihim da se Allah na njih rasrdi u fil adabihum khalidun i da u, u kazni vječno budu. Dalje, drugi ajet objašnjava njihovo stanje. Koji su to? Walau kanu yu'minuna billah. A da su vjerovali u Allaha, wan nabi i vjerovjesnika, wa ma unzila i ono što je objavljeno njemu, da su u to vjerovali. Mettehaduhum evlijaa ne bi ih uzeli za prijatelje. Šta to znači? Da nisu vjerovali, pa su ih uzeli za prijatelje. Da su vjerovali. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ Tri stvari. Da su vjerovali Allaha, vjerovjesnika i ono što je objavljeno, da vjeruju u ove ajete, Lako bi ih našli i pročitali. Vid kako mi dođemo do njih. Da vjeruju u ove ajete, Lahko bi ih našli i pročitali. Da vjeruju Allaha i vjerovjesnika i ono što je objavljeno njemu, metahaduhum eulija, nikad i ne bi uzeli za prijatelje. Walakin ne kathiram minhum fasikun, ali većina njih su fasici. Ovaj fisk, šta je ovo? Može biti kufr, može biti i ispod toga. Walau kanu ju'minune billahi wal nabiju. Pa kaže dalje, razmisli u ovim ajetima. I kako Allah subhanahu wa ta'ala za ovo dijelo, koje dijelo? Uzivanje kafira za prijatelje. Prijeti svojom šta? Sržbom. Zatim prijeti vječnim boravkom u vazab. Zatim šta? Negiranjem ima. Ima. Negiranjem imana. Za je dijelo? Uzimanja kafira za, za prijatelj. Zašto mi sve ovo spominjemo? Ovo su dokaze iz Kur'ana da je vađib šta? Biti kafirima neprijatelj. Biti kafirima neprijatelj. I vađib ih se odreći. Spominje Ibn Jarir, Allah mu se smilo u svom tesiru, sure Ali Imran, kad kaže Ako to učini, nema sa Allahom ništa kaže to je ritet, otpadništvo od islama. Šta? Da ju uzmeš za prijatelj. Otpadništvo od islama. U suri Muhammed je ono što, što upućuje na to da je to ritet. Šta je to? Innal ladina rtadu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ odavde, znači bi ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ anzal أَنْزَلَ اللَّهُ سَنُطِيُعُكُمْ فِي بَعْدِ amr. to je zato što oni kažu onima koji mrze ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio šta njima kažu سَنُطِيُعُكُمْ فِي بَعْدِ amr. mi ćemo vam se pokoriti u nekim stvarima poslušat ćemo vas u nečemu Subhanallah iladim. Subhanallah iladim. Nisu rekli, slušat ćemo vas skroz, bit će vam odani. Mi, jel tako, nisu rekli kao što vi danas kažu. Šta vi danas kažu? Kaže, evropski musliman mora vjerovati u principe demokratije. Evropski musliman mora biti odan principima demokratije. Oni danas tako kažu, to, to je daleko više od ovoga. Europski musliman mora vjerovati u Evropski ustav. Predan, je, treba, mora biti predan. Svatav. Znači, voju selimo te slima, totalno treba biti predan. To je daleko od ovo, iznad ovoga što ovdje Allah spano tela spominje. Kaže, oni kažu onima koji mrze ono što je Allah objavio. Šta im kažu u nekim stvarima? U nečemu ćemo vas slijediti. Pa kaže ovdje, slijedit ćemo vas kaže to upućuje na buduće vrijeme što išak se može zaključiti da je to bilo tajno. Da to nije se javno pričalo po novinama, intervju. Nego je to bilo s njihove strane taj Wallahu, zato se završava ajet Wallahu ja'lam esrarahu. Allah zna njihove taj. Allah zna njihove tajna. Fe kejfe idha tevefethumul melaiketu jadribune uđuhehu medvaram, pa kako će onda biti kada i meleci budu usmrćivali i udarali ih po njihovim licima i leđima? Je tako? Zalike bi ennehum otebeu. To je zato što su oni slijedili ono ma eshata Allaha wa kerihu ridlu'anehu. Fa ahbata a'malahum i nema ovde su propisi tako jasni izrečeni. Nema onog insana ko ima imalo mogućnosti da nešto konta. Da ne može skontat kakav je ovo propis. To je zato što su oni slijedili ono što, što je Allah, Allaha srdilo i mrzili, nisu voljeli njegovo zadovoljstvo, je tako? Čije zadovoljstvo? Allahov. Nego su tražili zadovoljstvo čije? Ovih koji mrze ono što je Allah objavio, je tako? I šta je se onda desilo? Fa ahbata a'ma. Pa je Allah upropastio njihova djela. A kome Allah upropaštava djela? Nevjernicima, nikako vjernicima. Pa je ovo jasan propis kakva je situacija onih koji se ovako ponašaju. Pa kaže, ovih ajeta u ovakvom značenju je puno. A cilj nam je da nam ukaže na veličinu ovog grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I čime Allah subhanahu wa ta'ala od kazni prijeti za ovakve stvari. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na imanu i Allahu se utječemo od poniženja i od zavode. Zatim kaže u e, skraćenoj siri, misli se na šeheh Muhammed ibn Abdullahaba, spominju u svojoj skraćenoj siri, da prenosi u Aqidi da je Khalid ibn Walid kada je došao u Arid, to je mjesto znači sa 200 konjanika, pre, prema Jemami, pa je uhvatio Međa ibn Marara u četir, sa 14 ljudi, je tako? Pa ću ja vama ukratko ispričati to o čem se radi. Znači, uhvatio ga je i tekao između njih razgovor. Pa Halid ibn Valid njemu kaže, zarobio ga. Pa se on kune Halid ibn Validu kaže, nisam ja kufru učinio, tako mi Allah, Ja sam došao poslaniku za vrijeme njegovog života i prisegu mu dao. I ja sam i danas na onome na čemu sam bio onda kad sam poslaniku prisegu dao i kad sam islam primio, nisam ja kufr počinio. Jel tako? Pa mu kaže hvala dubnu valid, ti si najugledniji ovdje u jemami, najugledniji čovjek. Kako nisi progovorio protiv Musejlame? Kako nisi protiv njega ništa rekao? Ili ako si, ako se, ako ćeš sad mene reći, pa bojao sam se svog naroda, kako mi nisi tajno poslao neku poruku da ti nisi sa njima i da si, da si sa mnom, a znao si da ja dolazim sa vojskom. Pa šta je Halid ovdje? Halid Ubnu Valid, šta je ovdje uradio? Njegovu šutnju naspram očitog kufra, šta? Smatrao kufra kufrom. A koje poglavlje mi čitamo? Dokaze iz Kur'ana i sunneta da je nema, znači, vjere, dok, da je obavezna vjernicima da se odreknu nevjernika, širka i mušri, mušrika. Pa kako ti međaja nisi makar progovorio? Kako je progovorio, kako kaže ovdje Halud bin Evelijelit, kako je progovorio Ješkeri, kako je progovorio neko drugi koji je uh, ovdje spominje Halid ibn Walid, znači spominje neke druge ljude koji su progovorili protiv Musailame i javno se protiv toga pobunili. Kako su oni progovorili? Kako i ti nisi? Pa je to priča o, o Međa'at ibn Marara, znači i dokaz iz odnosa Halida prema njemu, da mu nije primio uzra. Morao se, znači obavezati je bilo da progovoriš. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što mi ovdje sad govorimo bude s naše strane odricanje od širka i mušri. I da nam s ovim da nam s ovim bude upotpunjen naš tevhid i vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala. Još je Međa, znači, Halidu govorio, iznosio mu ajetu, vola teziru vaziratu mu iz rauha, nisam, neće niko tuđi teret nositi, nisam ja, kako, zašto da ja snosim teret mu sejleme, jel tako? Jeste, kaže, ali zašto nisi progovorio protiv njega? Ili zašto mi nisi makar tajno? Ja. Pa kaže, pogledaj, kako je Halid smatrao šutnju Međa, samo njegovu šutnju smatrao njegovim zadovoljstvom sa Museilemom i potvrđivanjem onoga na čemu je on. Pa šta mislite vi? Khalid ibn Walid neće da prihvati uzr Mođaja samo zato što nije javno se odrekao širka. A kako bi mi mogli uzra naći onima koji ne samo neće da se javno odreknu širka, nego ga javno grle, ljube, fale, uljepšavaju, njemu pozivaju, u njegovu pokornost, pod njegovu zastav. Šta mislite? Šta je sa njom? Šta je sa njima? Dok smo mi ovo dogurao? Šta je ovo? Sada? Šta mislite? Šta je onda sa njima? Ovaj sam nije htio da progovori javno protiv Musailema. Je li tako? Pa Muhalid nije našo utra. A mi, šta ćemo mi? Kako da nađemo ovima uzr? On ne samo da neće da šuti, da hoće Bogdom šuti, kad bi makar šutil, mi bi im stotinu uzrova možda našli ali oni hvale, pozivaju, uljepšavaju, priklanjaju se, grle i ljube, javno, govore da su to njihovi saveznici, prijatelji, pomagači, Allaha mole da ih breke dadne. I još kažu kako vam možemo pomoći. Tako dalje. I tako dalje, a vi dobro znate šta je bilo. Je tako? Tamo. Kaže, s druge strane, s druge, ovo je obaveza da se izrazi, znači šta, da se odrekneš kafira, mušika i njihovog širka. S druge strane, obaveza je mu'mina, pored toga da budu prijatelji sa muslimanima. I to ćemo inšala čitati sljedeći put. Zašto sljedeći put? Zato što je do jacije koliko još ostalo? A? Sedam minuta ostalo do jacije. I neće moći to, onaj, ima, znači, prilično dvije fetve imaju. A naše stanje je danas, znate kako, da je najpopularnije danas odreć se muslimana, ali tako, ta odricanja su popular sa svih strana, napadat muslimane, osuđivati za njihovu vjeru, pogrdnim imenima ih nazivati, što god pogrdni ime nađeš za te muslimane, sve su popularni i sve veću titulu i veću političku perspektivu imaš i tako da. Pa su muslimani gaćanje, zatucani, ne znam kakvi se sve izraz koriste, a na zapadu su kulturni, uljudni, a, napredni ljudi. Molim Allah spano tela da nas uputi u čvrsti nogu. Ne smeta da vrijeme iskoristimo ako nema pitanja, da pročitamo barem nešto od ovoga. Makar sljedeći put to ponovili. Kaže šehekul islam, nema pitanja, tako, hvala Allah. Kaže šehekul islam, Muhammed ibn Abdul Wahab, osnova vjere su dvije stvari. Prvo naređenje ibadeta samo Allahu, a zatim podsjećanje na taj ibadet, prijateljovanje na osnovu toga i proglašavanje nevjernikom onoga ko taj ibadet ostaje. To je jedna stvar. To je temelj vjeri. Šta? ibadet samo Allahu, prijateljovanje na osnovu tog ibadeta, posticanje na taj ibadet i proglašavanje nevjernikom onoga ko ostavi taj ibadet Allahu I šta je drugi temelj vjeri? Ono što je suprotno ovo. Ha? Zabrana širka u Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadetu, neprijateljstvo i okrutnost prema onom ko čini taj širk Allaha subhanahu wa ta'ala i tekfir onoga ko čini taj, taj širk. Pa, mnogi kad se spomene tekfir, odma im se nešto zgadi. Zašto? Zato što su mnogi pogriješili u menheđu tekfira. Je tako? Pa su tekfir uzeli samo kao sredstvo šta? Da ohalale sebi krađu od mačinu, pljačku i tako dalje. Međutim, ne shvataju ljudi da bez tekfira nisi musliman, ne možeš biti musliman dok kod tebe ne bude nešto što se zove iman i nešto što se zove kufr i dok ne bude ovaj mu'min i musliman a ovaj kafir nema imana nema tevhida nema vjere bez, bez tekfira i koja to vjera na dunjalu ima a da ne smatra onoga koji nije prihvatio tu vjeru nevjernikom Pa je onda ova istinska prava vjera najpreća da bude tako. Da se smatra onaj koji je prihvatio vjernikom, a onaj koji je pogazio i odbacio nevjernik. I ne može biti drugačije. Zato molim Allah smano tela da nam dadne da potrfimo ispravan menheđ u tekfiru i u svim drugim značajnim pitanjima i temeljnim pitanjima naše vjernike. Kaže, isto tako, svi se učenjaci složili, i prijašnji i, i, i današnji, od ashaba i tabiina i ostalih imama, da čovjek nije musliman dok se ne odrekne velikog širka. Dok se ne očisti, znači, velikog širka i ne odrekne se od onoga ko čini taj veliki širk. Tu, znači, složili se svi, nema da spomeneš neko razilaženje, da čovjek može biti musliman, a da se ne očisti od velikog širka, pa da bude istovremeno i mušrik i musliman i mu'min nešto. Islam nije u redu kod čovjeka dok se ne odrekne od velikog širka i ne odrekne onoga ko čini veliki širk. I dok ne bude mrz, dok i ne bude mrzio i neprijateljski se prema njima postavio prema mogućnosti. Kad kažemo neprijateljsko postavljanje, uvijek imajte na umu prema mogu, prema mogućnosti. Šta to znači? Ako ima mogućnost, ako nema, ako ništa, makar da kaže... Jesni mu kod. <laughs> Jes, makar, jes, prema mogućnosti. Dalje kaže, čovjeku neće biti ispravna vjera, makar samo Allahu ibadetu činio i ostavio se širka, dok ne bude neprijatelj mušricima i dok im otvoreno ne pokaže svoje neprijateljstvo i mr i mržno. Kaže Ibn Qayyim Neće, kaže, kaže Ibn Qayyim, neće se spasiti od širka, od velikog širka, osim onoga ko očisti svoj tevhid od njega. Od koga? Od širka. I dok se Allahu ne bude približavao mržnjom mušlika. Tako kaže Ibn Qayyim. Evo ga još jedan, šta je vehabi. Dok se Allahu ne bude približavao mržnjom, mržnjom mošlika. Pa pogledaj, Allah ti se smilovao, kako imami govori da Islam nije ispravan osim sa neprijateljstvom prema mošlicama. A ako nije neprijatelj mošlicima, on je onda od njih makar i ne činio širk, a Allah najbolje zna. Allah najbolje znam. ovdje još do jacije, znači, ili ćemo proučiti jezan pa da onda završim kad smo već.